Ƙarfafi zai fi sadiya faɗa masu zaƙo kuwa zaka. Ƙarfafi zai fi sadiya faɗo masa zaƙo kuwa zaka. juma'a da yaron da lafiya. Ya ba zan ce riko amana ne ba ya walwalewa. da ba da kai da wani mai ranar mana ya da afiya. Ta fito da wani na ifa amali shi ya ciya ni ta faɗin kaje ta mulafiya bisa yarda ubangiji yan wasu da ban gaja wani wanda ya kada ɗan ya kuma kai ya wani mai halin mana yi da zama zai kada abadalin waje. Sun mai zo na mana ji labarin abu da ya yi sarki. Ya da duniya. Sun mai zo na mana ji labarin abu ya yi sarki. Ya da da duniya. An yana na biyo sarauta. Ya da da duniya. Sarki ya biyo sarauta. Ya da da duniya. Ihra zo sarauta. Ya da da duniya. Allah ka babban su ka fi kowa. Wani ne ka kama ya yamu da ne dan biya kuma kare jawar mai yanin wani salla da lahiya. Baban ko ka dira. Ruwa da lahiya ba ka da wani dan ya kuma kare jawar mai yanin wani salla da lahiya. Ai wata rana a sa zuma wata rana a sa maɗauki haka duniya ta ce yawon an ga hajjiri ba da ba baban zai sadiya baban zai ta